Үҙ нәфселәребеҙҙең яуызлығынан һәм үҙебеҙ ҡылған алама ғәмәлдәрҙең яуызлығынан Аллаһҡа һыйынабыҙ. Кемде Аллаһы Тәғәлә тура юлға һидаят ҡылһа, ул кешене бер кем аҙаштыра алмаҫ. Ә кемде аҙаштыра ҡалһа, бер кем уны тура юлға ҡуймаҫ. Таныҡлыҡ килтерәмен, бер Аллаһтан башҡа ғибәҙәткә лайыҡлы һис бер илаһ юҡ ул бер генә һәм уның тиңдәше юҡ, һәм таныҡлыҡ килтерәмен, Мөхәммәт уның ҡоло һәм илсеһе. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе: "Әл-хикмәту даллатул муъмини, анна ваҗадаһа фаһуа ахаҡҡу биһа." Хикмәт ул мөмин кешенең юғалтҡан нәмәһе. Шул юғалтҡан әйберен ҡайҙан барып таба, шунда уҡ уны алырға хаҡлы. Ә нимә ул хикмәт? Хикмәт ул файҙалы ғилем. Ә файҙалы ғилем кешегә файҙа килтерә торған, уны изге эштәргә этәреүсе көс бирә торған дин ғилеме. Дин ғилеменең иң юғарыһы һәм нигеҙе Аллаһы Тәғәлә тураһындағы ғилем. Аллаһыны таныған халыҡ бәхетле тормош итә. Сөнки ни өсөн йәшәгәндәрен беләләр. Аллаһы алдында яуап тотасаҡтарын белеп, шул көнгә әҙерлек тотоп йәшәйҙәр алдарына ҡуйған иң юғары маҡсаттары уның ризалығын алып ғүмер итеү. Аллаһы Тәғәлә бер ваҡытта ла кешеләрҙе яуызлыҡтар эшләргә, алама эштәргә саҡырмай. Уның дине тотошлайы менән изгелеккә ҡоролған. Аллаһы Тәғәлә берәй эште эшләргә бойора икән, тимәк был эштә кешегә һәм дөйөм алғанда йәмғиәткә файҙа бар. Ә бер эште тыя икән, тимәк нәтижәлә был ғәмәл яуызлыҡҡа алып бара. Ислам дине тыныслыҡ дине. Был динде аңлаған һәм уның әһеле булыу бәхетенә ирешкән кеше мусулман була. Һәм мусулман башҡаларҙың төштәренә лә кермәгән бәхет тойғолары менән йәшәй. Уның йөрәген тыныслыҡ биләй. Раббыһы менән осрашыуға ашҡынып ғәмәл ҡыла. Ҡушҡандарын үтәй, тыйғандарынан тыйыла. Сөнки белә, бөйөк яуап көнө киләсәк. Шул көнгә әҙерлек тотоп йәшәй. Был донъяла иң алама язалыр ул киләсәккә өмөт юғалтыу. Тик мусулман ғына өмөт менән йәшәй, осрашыуға ашҡына. Бөгөнгө йәшәйешебеҙҙең хәленә ҡарайыҡ әле. Ҡайҙа барабыҙ беҙ? Һәр беребеҙ тырышабыҙ ауырлыҡтарҙы еңеп юғарыраҡ күтәрелергә. Һәр кем тырыша. Кемдер байлыҡ йыя, кемдер балалар тәрбиәләй, кемдер дәрәжә баҫҡысы буйлап күтәрелә. Ә ҡайһы берәүҙәр эскелектән, аҙғынлыҡтан, үҙ-үҙенә ҡул һалыуҙан яҡты донъя менән хушлаша. Ә бит һәр бер айырым кешенән йәшәү маҡсаты нимә ул тип һораһаң, аныҡ яуап таба алмаҫһың. Һәм ахырында һәр беребеҙ ошо донъяла йәшәгәндән һуң һалҡын тупраҡҡа төшөп ятабыҙ. Кемдер ғүмер буйына бер язаһын алмайынса алдашып, урлашып рәхәтлектә йәшәй. Ә кемдер тырышып намыҫ һаҡлап, ярлылыҡта ғүмер һөрә һәм икеһе лә ваҡыты еткәс үлеп китә. Һәм нәтижәлә кемдер яза алырға, ә кемдер намыҫы өсөн әжерле булырға тейеш. Әле әйтеләсәк һүҙҙәр халҡыбыҙҙы Раббыбыҙ менән таныштырыуға кескәй генә бер ынтылыш. Был һүҙҙәрҙе йыйған кеше алыҫ Владивосток өлкәһендә, рус христиан ғаиләһендә тыуып үҫкән һәм Аллаһының сикһеҙ киң рәхмәте менән ислам динен ҡабул иткән ҡәрҙәшебеҙ Әбу Абдуллаһ Ар-Руси. Ислам диненә килгәндән һуң ғилем алыу юлына баҫа ул. Шул сәбәпле Аллаһы Тәғәләне һәм уның динен иң юғары мөхәббәт менән яратып өлгөрә. Ысынлап та Аллаһы Тәғәлә тураһында кешенең ғилеме артҡан һайын уға ҡарата мөхәббәте лә арта. Ул аҙашыу юлында ҡалған ата-әсәһен, туғандарын дингә саҡырыр өсөн ғәмәл ҡылып тырыша. Һәм иң алда әйтелгән пәйғәмбәребеҙҙең хәдисе хикмәт ул мөмин кешенең юғалтҡан малы ҡайҙа уны барып таба, шунда уҡ уны алырға хаҡлы тигәне тап ошо ғәмәлгә, йәғни ошо файҙалы һүҙҙәрҙең тәржемә ителеүенә этәргес булды. Әгәр был һүҙҙәр ысынлап та изгелеккә өндәүсе хаҡ һүҙҙәр булһа, был Аллаһтан. Яңылышлыҡтар була ҡалһа, минең үҙемдән һәм шайтан мәкерҙәренән.